Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Min vasalat vasala Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam emma ba'd Nastavljamo poglavlja iz fiqhu delila odnosno iz fiske oblasti došli smo do tejemuma pa ćemo skraćene propise vezane za temom, ako stignemo za hajz i za nifas. Kaže pod e, brojem 178 Mešruijetu li li ta'ala Falem teđidu ma'en fetajememu sa'idan tajiba Kaže propisanost, propisanost tajemuma je na osnovu riječi uzvišenog Felem teđidu ma'en i ne nađete vodu tajememu sa'idan tajiba Uzmite tajemum od, e, od e, čiste, po čistoj zemlji, sa čistom zemljom. Tajib znači čisto tahir, a said znači površina zemlje. I kaže zbog riječi e, poslanika sallallahu alejhi ve sellem ju'ilat li al ardu masjidan tahura učinjena mi je zemlja čist, mesčidom i čistom. Onaj hadis što smo ga radili u, u iz Umdatul Ahkam u kojem je hadis mutefekun alihi u kojem je došlo da je rekao sam da, da mu je dato pet stvari, a, a što nije dato se prije njega. Obrađivali smo taj hadis prošli, prošli i put. E, sljedeće kaže sebe sebeb i ana rasulullah sallallahu ba'ate fi seferin ala gajri e, ma'in fa anzalallahu ajete tejemom kaže, e, povod propisivanja temuma je bio, kaže, kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve proveo noć na putovanju i nisu imali vode, pa je Allah uh, subhanahu ta'ala kaže objavio ajet tejemuma. A zasluga za ajet tejemuma je kome od ashaba? Porodci Ebu Bekra i Aiši Allahom, da je znači povodom e, njihovim povodima došlo znači objavljen uh, ajet o tejemumu. E eh, onda ovdje pojašnjava kada je kada je dozvoljeno uzeti tejemu. Obično se navodi dva ili tri razloga, on je ovdje naveo čini se pet stvari. Pa ćemo pojasniti. Znači, e, kada se uzimate jemu Vi znate ono pravilo, čuli ste često kada, ovaj, da je osnova, znači kada ima vodi da se uzima I znate ono poznatu izreku, kako ona izreka ide? imate tejemuma, a voda je tu, jel tako? Odnosno je, kako, u dru, kojem drugom kontekstu? Ja Ima, ima učen, ima, ima čovjek koji nema znanje i onda pita ovo koji nema znanje i onda ova njemu odgovori, kaže ne imate jemuma, a voda je tu. Kao u kontekstu toga, kao izreka. Kao. Normalno nije to hadis, nije to ništa nego jel? To su poznate izreka od učenjaka. Dobro. Kaže, prva stvar, kaže, ida lem jeđidil ma'e. Prvi razlog kada se uzma temu kada nedostatak vode, odnosno nema vode, pardon. Znači, ako nema vode. I to je došlo jasno u ovom ajetu, malo prije su spomenuli, felem teđi dumaen, sa idem tajba, i ako ne nađete vodu, uzmite tejemum po čistoj zemlji, preko, čiste zemlje i e, na osnovu e, e, hadisa, teksta hadisa, alejke bis said, na tebi je da koristiš said, odnosno površinu zemlje, da bi uzeo temu. <clears throat> I to je jasno. Naravno, ovdje, prošli put smo naglašavali, neimanje vode, to znači da osoba nastoji da nađe, da utvrdi da li ima vode, da se potrudi, da, da dođe do vode. Ako istrpi sve mogućnost pa nema vode, onda ide na temu. A ne zato samo što je kod njega nestalo u česmi ili na onom mjestu gdje se on zadesio nema trenutno vode. Znači treba potražiti E, oko sebe, e, kod drugih ljudi, na drugim mjestima da potraže da vidi ima li vode, pa ako nema vode, onda ide se na tejemo. Znači, nakon što utvrdi e, u stvarnosti, istraži da nema vode, a ne, znači, ne na prvu da rago odmah nemamo vode i gotovo bez, bez traženja. I pojasno smo, kad smo radili hadis ham, dio dokaza koji kazuje na to da treba tražiti od hadisa od Ebu ako se sjećate. Drugi razlog kaže, Ida kane bihi džaraha, au mrd, au hafe min, Kaže, ako osoba ima neku ranu ili bolest, osoba ima neku ranu ili bolest, znači voda ima, postoji voda, međutim osoba ima ranu ili je bolesna, neku, neku vrstu bolesti ima i boji se upotrebe vode. Ako bi potrebio vodu, znači bolest bi se pogoršala, rana bi se još gori, e, još gori bi znači e, e, pogoršala, povećala bolest. Iz tog razloga znači dozvoljeno je također da uzmete temu. Dokaz za to kaže da kao li sallallahu alejhi fi sahib ili šedže kada je rekao poslanik sallallahu alejhi za osobu koja je imala koja je bila ozlijeđena glava, šedže znači rana na glavi. Kaže, inama jakfihi en je temem, tejemem. Dovoljno mu je bilo da uzme tejemom. A, u ovom hadisu, ovdje misli se, znači, misli se na onaj hadis u kojem je došlo da, da su bili negdje na asabi, bili negdje na putovanju, pa jedna, jedna osoba od njih imala ovaj, imala je ranu, <clears throat> pa kada je imala ranu, kada je imala rano, znači, pitala je, pitala je druge osobe šta da radi. Može uzeti temu i ne, ne, ne vidimo ti da imaš olakšicu. I osoba se okupala i zbog posljedice toga umrla, preselila. Pa su došli obavijesti poslanika sallallahu U hadisovom ima slabosti određene, ali eto radi se po njemu, uzima se skupina činjaka, ocjenjuje ga prihvatljivim. U njemu je došlo onaj tekst, onaj dio hadisa e, inema šefaul aji E, su znači e, lijek za neznanje da pitaš. Trebali su pitati, trebali su vas habi pitati ako ne znaju. Što su mu dali fetvu, izdali su fetvu čovjeku da se mora okupati, okupao se i umro. A bilo mu je, kaže, dovoljno, kaže poslanik, bilo mu je dovoljno da uzme jemu. Znači, nije trebao da se okupa. To je olakšica, znači, osoba, ako se boji zbog kupanja, ima voda, ali ako se okupa da će mu povećati bolest ili uzroka čak smrt, u tom slučaju uzimate jemu. To je drugi, e, drugi razlog. Treći razlog, Ida kanel mauše e, šedidel, e, šedidel burudeti. Kaže, ako, e, ako je voda, znači imamo vodu, ali je, ali jako hladno vrijeme, velika hladnoća. Kaže Lenehu sallallahu alejhi ve sellem Amr ibn As radijallahu anhuma lijete mihi fi shiddati al ma wujud ma hadis vjerodostojan u kojem je došlo da je Amr ibn As da je uzeo tejemum zbog ladnoći, e, pa je, e, pa je obavisio poslanika sallallahu sallam, iako imao vodi da znači da je on uzeo tejemum, a bila je e, velika ladnoća pa, pa mu je potvrdio taj njegov postupak poslanik sallallahu wa sallam. Ove stvari je dobro znati, jako dobro znati. Ja govorim ovo zato što mnogi ljudi koji ne znaju, ja lično mi kad smo bili u toku rata, kad smo imali ovaj problem, bili smo znači, na terenu, na, nekoj obuci i onaj, od se i ujutro osvaniš, treba klanjati namaz. Iz neznanja, mnogi od nas, većina nas koji smo bili u mi smo odmah odiš, hladna voda, Znači, puštaš krik, htio, ne htio, znači, dreka stoji, ti hladnom vodom se okupaš. Nije niko od nas umro, ali to je bila glupost, to neznanje čista. I tako smo, ovaj, tako smo uzmali ovaj, nismo uzmali tejemom, nego se kupali. Računajući da se moraš kupati, nema dileme, šta. Ono, to je bilo pitanje muškosti i ženskosti, znači, ako ne smiješ kupati kakav ti muškarac ili ratnik i to. Ovaj, međutim, znači, bilo pitanje džehl, znači, to čisti džehl, nismo znali da može da osoba ima olakšicu da uzme tejemom ako je jako hladna. I nemaš vremena, znači, imaš ti vremena da sada griješ, nemaš mogućnost da ugriješ vodu. Nemaš mogućnost da ugriješ, ni ako bi ugrijeo, znači, isteklo bi namasko vrijeme. U tom slučaju, znači, uzimaš temu. I zato ove stvari dobro je znati da čovjek zapamti, da zna, da ne dolazi u situacije smiješne zbog svog džehla da pravi, jel, da, da sebe dovodi u, u, stanje, da, da bude bolestan ili još, teže stvari od toga. Slijedi četiri stvari koje navodi e, autor knjige, i da kanel mau kariben minhu, وَمَنَعَهُ خَوْفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ kaže zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala فَتَّقُلَا مَسْتَتَاتُمْ bojite se Allaha koliko možete kaže z, uh, ako osoba kaže ima vodu blizu sebe ali ga sprečava strah da ode do te vode, strah za svoj život, za svoj metak da ode do te vode. To je recimo situacija, tlačna možemo na onaj tlačna primjer, možemo, možemo reći u ratu linija ima ratišta, front ima, voda ima tu izvor neki, ali ako odiš do te vode, moćeš biti upucan, ustriljen, pa znači ne odiš do vode da, da buzu vodu da bi se mogao okupati. Znači strah za, te, lično za tvoj život. Ili za imetak, ako osoba neki određeni imetak čuva, a, da bi ne može taj imetak ponijeti, ako pretpostavljam da takvu neku situaciju, e, moralo bi imetak ostaviti da ode da, da dođe do vode. I ako bi ostalo imetak znači bojazan da bi, da bi ukraden taj imetak a ne može ga ponijeti sa sobom. U tom slučaju, znači, e, ima opravdanje da ne ide, opravdanje da uzme temu, da ne mora, da rizikuje zbog imetka da ode da traži vodu. Ovo su glavno ređe situacije, ovaj, ali eto, nek se zna da može, da, i to može, da se i to može desiti. Petu stvar koju je naveo, kaže, i da huši huruđul vakti, bisti amali mate jeme u kaže, ako se boji da će izaći nama, da će e, isteći namasko vrijeme, ako bi koristio vodu, onda, kaže, u tom slučaju uzimate jemu i klanja. Ovo je, e, on je naveo taj jedan stav, inače, mesela hilafije, razila sučenjaci oko ovog pitanja na dva poznata stava. Obično se to dešava na sabah ujutru kada osoba ustane, ustane recimo bude i i ostane recimo 5, 15 minuta do izlaska sunca, onda ima mogućnost, znači, e, ili da se okupa, pa dok se okupa uzme gusul, istekne namasko vrijeme, a ako uzme jemu e, može u, u, namasko vrijeme da klanja. I onda imamo tu poznato razumijenje činjacima, ovaj, dva mezeba na jednom stavu, dva na drugom, razilaženje zbog toga šta je preče, da li, je, e, da li je se daje prednost vaktu u kojem se klanja namaz, ili se daje prednost taharetu. Pa dva mezuba koje smatruju da je preći taharet nego vakt, kažu e, uzima e, gusul, obavezan da uzme gusul, recimo gusulu, da može i abdest, mada abdest se brzo uzima, tako da e, teško potpada pod ovu situaciju. Daje se, dva mezuba kažu, daje se prednost gusulu, odnosno taharetu, pa makar izašlo namasko vrijeme. Druga dva mezeba kažu, daje se prednost vremenu <clears throat> i to je bliži stav, znači uglavnom u širijskim tekstovima je davala se uvijek veća prednost iz drugih situacija znamo. Znači, nema direktno, direktno e, argumenta za ovo pitanje. E, u drugim šerijskim e, tekstovima je došlo da se davala prednost da se on recimo uzme ono da, je, da se klanja jel, da, da, se klanja namaz u njegovom vremenu bilo kakvom stanju. Ako ne možeš ovako, možeš onako, nego znači u bilo kojem stanju da klanjaš namaz, namaz u njegovom namaskom vremenu. Ako ne možeš da uzmeš, da uzmeš abdes, onda uzmeš jemu bitno da klanjaš namaskom vremenu. Što znači daje se prednost namaskom vremenu i da, da se daje veća prednost namaskom vremenu nego, nego taharetu. U, e, e, mimo ovaj, tahareta je dozvoljeno klanjati, a van namaskog vremena nije dozvoljeno klanjati osim izuzecima koji su došli. Uglavnom, ovaj, e, dva stava su tu poznata po ovom pitanju. On je ovdje spominuo taj jedan stav, a to je da se u ovom slučaju uzmate jemo kako ne bi prošlo namasko vrijeme. Sljedeće što navodi vezano za, za tajemu mesele kaže hirla تَيَمَمُ بِتُرَابِ تَاهِرْ لَقَوْلِ تَعْلَ تَيَمَمُ سَيْدَ Tajba kaže tejemum se uzima čistom zemljom, prašinom. Zbog riječi Allah s.w.t. kaže فَتَيَمَمُ uzmite tejemum čistom zemljom, površinom zemlje. Mi smo prvi put spominjali, čini se on ne spominje nigdje da je ovaj, tu meselu, to razilaženje u čemu se eh, ovaj, Hanabile izvojile, odnosno ostala tri mezeba. Hanabile kažu jedino je ispravno uzeti tajemu sa zemljom, sa prašinom. <clears throat> Jer uzimaju na rivat kod muslima što uzmaju džujelet lijel eh, turbetuha, ovaj hadis koji mu tefeku na lihi, džujelet lijel ardu mešio tehura, učinjena je zemlja mešćidom i čistom, u rivajetu je došlo džuvilet li, e, li turbetuha. E, učinjeno e, turbe, znači prašina, odnosno zemlja. Zemlja mi je učina čisto. Pa oni uzmaju taj rivajet kao dokaz argument da se temu uzma samo od zemlje, od prašina, a ne od nešto drugo. Dok da Kosala tri mezeba kažu sve što je na površini zemlji ispravno je da se uzme tejemom, misli se jel, na, na zemlju, na kamenje i na druge e, predmete koji su, koji su e, znači koji ima isti sastav kao i zemlja. A to su misli recimo klasično kod nas ovdje, znači može e, kreće od zemlje, cigle su od zemlje, crepovo od zemlje, znači sve su to stvari, kamenje, bilo koja vrsta kamena, površina zemlje, na njih se može uzeti tejemom. Znači to su dva stava poznata. E sad postavljam pitanje do koji je, koji je ispravniji, koji je bliži stav, Allah zna najbolje, znači e, preče i bliže da se na ono čemu je džumhur nego hanabile, jer po hanabilama ispane ono što bi trebalo biti olakše ispane teškoća, jel? On ima prašine, možeš tamo u pusti imati prašine koliko hoćeš, ali kod nas baš i nije tako, jel u mjestima gdje dođeš nemaš baš toliko zemlje i prašine, nego dođeš u situaciju gdje ne možeš doći do prašine, pogotovo u, u, stambenim mjestima naseljenim gdje se može e, teže doći do zemlje ili u bolnicama sličnim mjestima gdje bi onda čovjek trebao morati sam ponijeti jel, korpicu, šerpicu zemlje da ima da mogu uzmat te ako je olašica, ovo bi trebalo biti olašica, za olašicu znači treba biti nešto što je širi znači, a ne nešto što... I, a, a širijski elementi to ukazuju, znači jedno i drugo podupiru. Samo ovdje pitanje šta je, šta je bliže. Ako je pitanje olašica, a ovo jest olašica, je zamjena, onda je preče da bude olašica nešto što je lakše, a nešto je teže. U svakom slučaju, znači, to je dva stava učenjaka. Kaže dalje način, kefijetu tejemum, način uzimanja tejemuma, kaže je tadribe bi ard, tume jenfuhu, kaže fihima, thume jemsehu bihima veđehu u kefejhi li fijali sallallahu sallam. Kaže, način je da, kaže, da udari, odnosno da potari svojim e, šakama po zemlji, Kaže, sume jenfohu fihima. Znači, ovo govori onako kako došlo tekstu hadisa. Jenfohu znači puhne, da, da, da skloni se ona prašina zemlja što bude na ruci. Da neko ne misli da je to, da je cilj toga da baš da uzmeš zemlju, da se namažeš zemlju, namačkaš. Znači, nije to cilj i zato, znači, očisti se da baš da ne ostane traga. I puhneš u, znači, po, po šakama, pod lanovima, da, da ode, znači, ta prašina i zemlja ako ostane tragova, kaže, sume jem se a zatim sa njima potari prvo šta? vežehu lice, a onda šake. Iako nama logičnije gledajući na abdest da prvo šake pa lice, a u hadisma, e, većinu hadisa je došla, znači prvo lice pa šake, lifi, ali zbog e, postupka poslanika sam sallam jer on tako to radio. Dalje, sljedeći kaže, bahu bi tajemom i kullu maju bahu bil vudu, dozvoljeno sa tajemomom raditi sve one radnje i badete koji se radi sa abdestom, vola, vola i šteretu lehu vakt, i nije uslov za uzimanje tema da nastupi namasko vrijeme, kao što je uslov po nekima kod čega? Kod sahibu uzra, znači da nastupi namasko vrijeme. Vola jeptul bi horuđi, kaže, i niti sa na izlasku namaskog vremena se prekida jemum Kaže, vo eh, yusalli eh, bihi ma ša'e fardan, evo i klanja, klanja se tejemumom, kaže šta hoće, od nafili i od farzova i od nafili, bez ograničenja, znači, prije vakta i poslije vakta. E, zbog riječi poslanika sallallahu sallam sa'idu e, tahurun tahurun muslim ili tahurun muslim e, wa in al ma'a ma'e kaže Said, odnosno površina zemlje, kaže je čišćenje, je, sa njom se vrši čišćenje muslimanu, musliman se čisti sa, sa površinom zemlje, fa wa in lam yajid ako ne nađe vodu, iako ne nađe vodu, kaže deset godina. S tim da ovaj hadis je ima određene slabosti, ali ima skupina članaka koje ocenju prihvatljivim da se radi po njima. E, šta narušava tejemu, sa čime se kvari tejemu? <clears throat> On je ovdje naveo koliko stvari, tri stvari koje kvari tejemu. Kaže, prva stvar, kaže, bima dolovo dug, Tejemu se kvari sa onim sa čime se kvari i abdest Zašto? Kaže, zato što je, zato što tejemu mijenja abdest, pa ono sa čime se kvari abdest, sa time se kvari i tejemom. A abdest se kvari sa koliko? Sa 16 stvari, jel tako? Sa 5 stvari ili četiri, zavisi kako ih uobličimo. Šta smo rekli? Sve što izađe na prirodno otvor od znači oko toga ima razilaženje, od onog što potvrđuje širijski tekst od od znači izmeta, mokraće, vjetra, vezja i medija, ti pet stvari. Onda drugo, gubljenje svijesti, gubljenje svijesti, u što ulazi i dubok san, je tako? Treće, šta? Jedan i devet mesa po onima po kojima, po kojima kvari sa abdesa, jedan i mesa, i šta još? Diranje polnog organa bez zastora po onima po kojima kvarja. Znači, oko doga imamo fino razilaženje. To su te četiri stvari. Zašto četiri stvari? Zato što smo ovo dvoje, u prvo dvoje zgruhali mnoge stvari koje neki činjaci pojedinačno pojasne svako pojedinačno, pa onda ispadne ima 16 šartova. One stvari koje kvari abdest. <clears throat> Dobro. Znači, sve ovo što smo spomenuli za abdest, kvari abdest, kvari i tejemo. Druga stvar, kaže, bivo džudelima, tejemu se kvari na, e, pronalaženje vodi. Kad dođemo do vodi, time, time pokvaren temu. Što kaže Lena šarta sihati tejemu, mu jer kaže šart je valjanosti tejemuma da nema vodi. Na osnovu ajeta, felem duma, pa ne nađu vodi. To znači, ako kažemo da je razlog uzimanja tejemuma neimanje vodi. Ako je razlog, ako je razlog uzimanja tejemuma mimo ovog, imamo vodu, ali ne uzimamo temu zbog čega? zbog bolesti, rani, ili zbog hladnoći, ili zbog straha, ili zbog izlaska vremena, što su naveli sve primjere, eh, onda znači eh, gubi se tejemu kad, kad, kad prestane ovo što je razlog zbog kojeg, ima, zbog eh, uzimamo olakšicu tejemuma. A to je znači da prestane bolest ili rana, ne bojimo se, znači, zbog tih bolesti više da, će, da, da, će, da ćemo se povećati, pogorša stanje, ili, ili vrijeme, vrijeme, znači, odnosno ne bude velika hladnoća, imamo vodu, a znači vrijeme se promijenilo. ili ovdje što spominjete, znači ne ima, ne postoji više strah za, za imetak, za, za sebe lično i tako dalje. Znači, bitno je pojenta, znači kada, da naglasimo, znači kada prestane razlog zbog kojeg smo uzeli tajemu, znači time je, time je pokvaren temu. Treću stvar koju ovdje naveo on, a to u stvari ovo je ovaj, što sam ja već spomenuo, kaže kudratu ala mali mogućnost, mogućnost korištenja vode. Prvo je nemanje vode, a drugo mogućnost korištenja vode, to je jedno te isto. Znači od, znači, od bolesti, od rane, od hladnoće i tome slično, zbog čega smo, to sam već prije opisao, on to samo tri rašte eh, E, tri ra, razloga spomenuo. Sljedeće kaže vola yu'idu men salla thumma wajada ma fil waqt. Kaže nije obavezan da ponovi namaz ko klanja sa tejemumom i u toku namaskog vremena u toku namaskog vremena dođe do vode. Dođe vode, znači, ili, i s tom vodom može ili da abdesti ili da uzme gusu, svejedno zavisi koju čistoću nema kaže zbog riječi poslanika sam men lem yuid, zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem onome koji nije koji nije ponovio namaz sabte sunne wa ka salatuk kaže ti si potrefio sunet i ispravan ti je namaz. Odnosno riječ ovdje u hadisu, hadis je vjerodostojan, došla ta priča u hadisu, da su dvojica od ashaba da su dvojica od ashaba bili džunubi. I klanjali su sa tejemumom, pa je onda došlo, u tog namaskog vremena je na, došli su do vode, pa je jedan od njih uzeo znači, guslu i ponovo klanjao. A drugi nije. I onda su došli kod Allahov poslanika sallam i obavijestili da vidi ko je u od njih pa je rekao za ovog, pa je rekao za, za ovo koji, koji nije ponovio namaz, e sad te sunet, ti potrefe sunet. Znači, tako je sunet. I namaz je ispravan. A za ovog drugog, koji je jednom klanjao e, sa tejemom, a drugi put e, kad je došla voda pa je ponovo e, uzeo gustu pa je ponovo klanjao, za njeg je došlo što kaže u nastavku, kaže vojne ade salate fi vaktefe ahsen, kaže ako kaže ponovi namaz u vremenu, tom istom namanskom vremenu, kaže, fa ahsen, kaže, uradio je dobro ili je bolje. Zbog riječi poslanika sam kaže, li men ade, eh, wa leke, eh, lekel eđru kaže, ti imaš duplu nagradu. Znači, ko hoće duplu nagradu, ponovi. Ako ko hoće da mu, da mu je to dovoljno, da ne pona, znači, ko hoće da, da neće duplu nagradu, znači, dovoljno je ono što je klanjao pod tejemumom. Znači, ovaj hadis pojašnjava jedno i drugo stanje. Zatim kaže, vojda tejememel džunub, والحائد ثم وجد الماء فعليه gusl. Kaže, ako uzme e, tejemum, ona koji je u stanju džunubluka i u stanju e, hajza, kaže, zatim nađe vodu. Kaže, na njima je da uzmu gusl. Zbog riječi poslanika sa sanem feida ma fel jemesehu bešeretehu. Kaže, kada nađe vodu, na njemu je, kaže, da da, da po svome tijelu, da po tijelu prospe vodu, odnosno da se okupa. Naravno, ovo je jasno, jel, ovo ne treba da čudi. Znači, osoba kao je u stanju hajza i nije imala vode, prestao je hajz žena, prestao je hajz i nema vode, uzimala je te, uzela I koristila temu koliko je koristila. Nakon toga dođe do vode. Znači, ona je obavezna da uzme guslu, jer je ostala ta obaveza nakon nakon, znači, nakon hajza, prestanka hajza, bila obavezna uzeti gusul. Nije uzela gusul zbog, zbog toga što nije imala mogućnost da uzme gusul. Pa kada je došla u tu mogućnost, obaveza da uzme gusul, bez obzira što prije toga koristila temom i što je uradila od ibadita pod temom. Jer je temu u stvari zamjena za abdes i za gusul. Također osoba nubluka. džunubluka bila je džunub i e, nije imala vode i uzela je tejemom i odra, e, činila je određene ibadete u, e, pod tejemomom. Nakon određeno vremena, svejedno bilo to pola dana, tri dana, pet dana, nije bitno, kada dođe do vode, obavezna je da uzme gusul zbog džunubluka. Sljedeće kaže, o jemsehu alal džebire, لحديث صاحب الشجة وفيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه kaže a treba izvršiti potiranje kaže po, po zavoju osoba znači koja a, a, koja a, ima nešto slomljeno ili ima neku ranu pa je zamotana u gips ili zavoj ona je obavezna prilikom prilikom kako dođe tekstu hadisa, kaže, nema je dovoljno da, da uzmete jemu, kaže, o jasibu ala džurhi, a kaže da ranu svoju da, da sveže, da umota, kaže, o alihi, i da uzvrši potiranje, potiranje po, po toj rani. Međutim, ovaj, ovaj hadis ima u njemu znači, određene slabosti. Ovaj propis izgrađa na njemu potiranje po, po gipsu, po zavoju je upitan kod mnogih učenjaka, odnosno oni koji ocjenjuju da je hadis prihvatljiv, da je hadis prihvatljiv, e, uzimaju, i to je osnovni argument, vršenje potiranja po, potiranja po zavoju, po zavoju, po gipsu ili e, bilo koju vrsti e, nečeg što je stavljeno na tijelo i ne, može, ne smije se otlonti zbog određene bolesti. U tom slučaju, znači, ako je osoba uzima, ako uzima, ovdje iz ovog hadisa se razumije, znači, da je osoba ovdje prilikom uzimanja tejemuma, priliku uzimanja tejemuma da je trebala da izvrši potiranje. Jel tako? Priliku uzimanja tejemuma da uzme potiranje. Onda to znači, e, analogno tome, prilikom uzimanja abdesta, uzimanja gusula, još preći da treba potirati. Jel tako? Osoba koja uzima abdest i e, dio tijela umotan uz, e, u gips ili zavoj koji treba oprati prilikom abdesta, a vjerojatno znate, čuli ste ili čitali ste da, ima, da imamo tri stava po pitanju, tako da smo mi spominjali ovdje, imamo tri stava po pitanju toga kako se vrši abdest ili gusu za osobu koja ima određenu ranu i umotana u zavu ili gips. Svi učinjaka učenjaka šta treba da postupi, kako treba da postupi, jer taj dio e, ne može, ne može oprati, ne može pokvasiti. Po ovom hadisu ispadni, znači i priliku uzma temu da treba izvršiti potiranje po tom mjestu, što je malo jel neobično. Jel? Aj, logično je ovamo za abdes i za gusul, ali za tejemom, za jel, ovaj, je svakako simbolično pranje, simbolično očišćenje koje se vraća na potiranje po licu i po šakama. Ta, man imao rana ili nimo rana. Onda sad ti to uradiš i onda još da potariš ovamo, znači tako da dođe ovaj, malo onaj, dodatak neki jako neobičan u hadisu. Zbog toga je, znači ne samo zbog toga, ali inače ima u lancu prenosilaca ima slabosti ovaj hadis. Odnosno poznato je znači da učenjaci koji su istraživali ovu temu da kaže jel da da ništa nema potpuno vjerodostojno vezano za temu toga ako imamo neku ranu koja je umotana u zavoju, gips i tome slično nema ništa vjerodostojno u širijeskim tekstovima kako osoba da se, da se ponaša, šta je najispravnije da, da, da koristi. Zato imamo to razilaženje na tri stava učenjaka. Dobro, sljedeći kaže jebtulu mes ala džabira bi sukutiha au beraj meudijaha lijenehu zale sebe u mes i kaže kaže kvari se potiranje po, po zavoju, po gipsu kada se otkloni taj gips ili prilikom e, kada osoba postane zdrava, odnosno prestaje razlog, razlog zbog potiranja po tom mjestu. I dobro, to je jasno. Jel? Dalje, sljedeća zadnja, zadnja ova rečenica u ovom pogledu kaže zadnja rečenica kaže men faqad al ma wa turab e, ala hasbi halihi wa la kaže ko Eh, ko dođe u situaciju, znači ako pretpostavljamo da dođe osoba u situaciju da ne može uzeti, nema niti ima vode, niti može uzeti tejemom. <clears throat> Kaže, ona klanja shodno svome stanju. Kako stanje? Šta će raditi? Znači ništa, ni će uzeti abdest, ni gusul, ni će uzeti jemo. Klanja, kaže, i kad klanja obavi namaz, znači bez obavljanja čistoće i ove simbolične i ove sa vodom, klanja i nije obaveza nakon toga da ponovi namaz. Ako bi nakon toga došlo u staciju da ima i vodu i da, ili da može uzeti jemu, nije obaveza da ponovi namaz. E, zašto kaže Lina Rasul, Rasul sallallahu sallam, arsele u nasen min ashabihi fi talebi e, a iše. kaže jer poslanik sallallahu hadisom u tefeku na lihi poslao je e, e, poslao skupinu ljudi da traži da traže ogrlicu da iše radi anha pa je nisu našli <clears throat> Oni su išli tražili i u toku tog traženja nisu našli, e, nisu imali vode, e, pa su klanjali bez tahareta, znači bez abdesta. A nije dotad bio objavljen ajeta emuma. I kaže, nije im naredio Allahu poslanik sallallahu sallam da ponovi namaz. Tek je tad znači, bio objavljen ajet tejemuma. E, nije, ovaj, nije naredio da ponovi namaz. <clears throat> Dobro, ovo su možemo reći, ovo može situacija, jedino po, po handelijama, znači po njima bi ovaj, čestija osoba mogla doći u situaciju da ne nađe ni vodi, niti ima da čemu da, da izvrši potiranje po, po površini zemlje ili po, po džumhuru, ako kažem da ovo bude zatvorena u neku limariju, plastiku bude zatvorena, u zatvoru plastike, zatvoru limarije, negdje nema apsolutno, željezarije, nema kontakta ili željeza od površine zemlje od pa željezo je došlo. Anzena ali anzelna hadide. Ispustili smo željezo, kaže, s nebesa. To je od nadnaravnosti ovaj, kuranskog ajeta po tumačenju oni koji to tako kažu. Drugi kažu enzelna, mufesiri prvi kažu enzelna hadid, spustili smo, znači stvorili smo hadid, znači. Kao što kaže Alešanu da je, da je poslanik sam kaže da je Alešanu ovaj, da spušta ovaj, da spušta e, e, lijekove, da spušta lijek. Allah znači dao da ima bolest i, i kaže enzele deva, spustio je lijek. Mislim da je spustio s nebesa lijekove, neke tamo patente, tablete, nego spustio lijek, znači stvorio, stvorio je bolest, stvorio je lijek. Pa zato su neki još na tumačenje, spustio je lijek, kaže kiša pada i lijek je u kiši. Pa se spušta s kišom lijek i tako dalje. Pa su napravili od toga ovaj, nešto što nema šerijskih argumenata. Dobro, s ovim smo završili ovaj tejemom, najbitnije mesele koje su vezane, naravno podlačim da ne zaboravite, znači mi obrađujemo ono što je skraćeno, što uglavnom imamo šerijske tekstove, bez, ulaza, bez ulaženja u detalje i šerijske, eh, da ulazimo u detalje i razilaženje učenjaka. <clears throat> Ostalo nam još ovdje poglavlje, znači hajza i fasa i što je zabranjeno jednoj i drugoj osobi. E, pa ćemo to sve za, za narodno predavanje. S tim da sam ja, e, da sam ja mislio ovaj, da nakon što obradimo taharet, e, da rezimiramo ovo poglavlje na koji način, to je jedno od narodnih predavanja, kako rezimiramo? Da spominjemo bez argumenata, krenemo prvo pogled, samo riječima, kaže kako to fukaha radi, oni skraćeni fiski tekstovi. Kaže, recimo, abdest kvari, te, ti, sam koje tvari kvari abdest. Uh, hajz traje tako, tako, tako, tako, tejemu se radi, osnovu, znači skraćeno nekoliko riječi e, i tako su Fukaha pisali i onda se to komentariše i oto pravi se komentari, komentar na komentare, komentar komentara i tako dalje, a tako su pisali skraćeno. I tako se radi. I, a, to znači, a to ima smisla onako ko hoće da zna skraćeno. Kako su skraćeni su pitanje ovog, znači da ulazim sve detalje. Hoću da znam neke osnovne stvari. Pa tako ćemo da ćemo nastaviti da spomenemo ovo poglavlje na osnovu ono što smo mi spomenuli do sad. E, kad kažemo nešto spomenuto, ne znači da je kapa po ovom pitanju Ono gdje ima razilaženje, ima razilaženje i ostaće sunje i dana. Tako da ne da neko da me hvata za neke riječi, kaže ti si rekao ovako, onako, kao što imam, jel? Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu da ne koliko je koliko je tu Andalusam,